Book 2 23 23 უცხო ენების სწავლა უცხო ენების სწავლა სად ისწავლეთ ესპანური სად ისწავლეთ ესპანური პორტუგალიურიც იცით პორტუგალიურიც იცით დიახ ცოტა იტალიურსაც ვფლობ. დიახ, და ცოტა ინგლისურსაც ვფლობ. მე ვფიქრობ თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. ეს ენები საკმაოდ გავს ერთმანეთს. ეს ენები საკმაოდ გავს ერთმანეთს. ისინი მე კარგად მესმის. ისინი მე კარგად მესმის. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. მე ჯერ კიდევ ბევრ შეცდომას ვუშვებ. მე ჯერ კიდევ ბევრ შეცდომას ვუშვებ. თუ შეიძლება ყოველთვის შემისწორეთ. თუ შეიძლება ყოველთვის შემისწორეთ. თქვენ ძალიან კარგი გამოთქმა გაქვთ. თქვენ ძალიან კარგი გამოთქმა გაქვთ. თქვენ ცოტა აქცენტი გაქვთ თქვენ ცოტა აქცენტი გაქვთ ნათელია სადაურიც ხართ ნათელია სადაურიც ხართ რომელია თქვენი მშობლიური ენა რომელია თქვენი მშობლიური ენა ენის კურსზე დადიხართ ენის კურსზე დადიხართ რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ რომელი სახელმძღვანელოთის სარგებლობთ? ახლა არ მახსოვს რა ქვია. ახლა არ მახსოვს რა ქვია. სათაური არ მახსენდება. სათაური არ მახსენდება. დამავიწყდა. დამავიწყდა.